sakkizinchi bob shu kunlarning birida yana nurg'un xaloyiq yig'ilgan edi ularning yaydig'ini bo'lmaganligi uchun hazrati iso shogirdlarini yenig'i chaqirib bu xaloyiqqa ichim og'riydi ular uch kundan beri yenimdan ketmidi yaydigan bir narsasimi qolmidi ularni uylariga osh qo'ysak qaytursam, yo'lda yiqilib qelishi mumkin uning ustiga ba'zilari yiroq yerlardan kelgan ekan dedi shogirdlari buninga cavabən, bunda xilvat bir yerda bunchivola kishini to'ydig'idek nonni nadan topilib bo'lsin deyişdi. Qançı neninglar laba, deb sordu hazrati Eysa. Yəttə, deyişdi ula. buning bilan hazrati Eysa xalayıqını yada o'tirishga buyurdi Ondan yetti nonni qo'lga oldi va xudoga shukur etib o'shtib көпчілікке тақытып беріш үшін шагыртларға бәді. Бұла көпчілікке тақатты. Шагыртларда яны бір қанча кичік белік мұбайыды. Әзірті Әйса ұла үшін мұ, Құдағы шүкір етіп, шагыртларға ұланы мұ тақытышны етті. Әммейлен еп тойғандын кейін, шагыртла ешіп қалған парчыланы yet sivetki yığıb aldı. U yerdə 4000 kişi bayidi. Hazreti İsa ularni yo'lga solgandan keyin shogirdlar bilan birga darhol kemaga tushib dalmanut rayoniga ketdi parislar kelib hazrati ayso bilan munoziralashishga boshladi ular hazrati aysoning xudo tarafidan avatilganligini sinab yiqish maqsadida uningdan bir karomat ko'rsatishni talab qilishdi hazrati ayso cho'nqur bir ulug' kichiktinib bu zamonning odamlari nima uchun karomat ko'rsat dapli turdig'andu bilib qo'yinglarki ulog'i ko'rsatilgan karomat yo'q dedi ondin ulardan ayrilib yana kemiga o'tirib ko'lning u qetiga o'tib ketdi shogirdlar non ilishni unutgan bo'lib kemda bir nondan boshqa yemaklik yo'q edi hazrati ayso ularni ogohlantirib hoshyor bo'linglar parislar bilan hirotxonning ichqisidan ehtiyot qilinglar dedi shogirdlar bir biriga non akamiganimiz uchun shundoq davots kerak deyishdi ularning nima deyishayotganligini bilgan hazrati ayso ulardin sizlar nima uchun non akamiginglar to'g'risida so'zishsizlar texshi tushunmayvotamsizlar sizlar texshi bexudmi ko'zinglar turib ko'mayvotamsizlar qulog'inglar turib ongmayvotamsizlar esinglarda yo'qmi besh nonni besh ming kishiga ulashtirgunimda eshib qolgan non parchalarini qancha sevatga yig'ib olgan edinglar deb so'rdi o'n ikki sevatga deyishdi ular yetti nonni to'rt ming kishiga ulashtirgunimda eshib qolgan nonlarni qancha sevatga yig'ib olgan edinglar dedi hazrati ayso yetti sevatga deyishdi ular hazrati iso ularga undoqda yana tushanmadinglarmi dedi hazrati iso bilan shogirdlari baytsoyda yessig'i keldi u yerda kishilar hazrati isoni oldiga bir ko'r odamni elib kelib uning qo'lini takizib saqaytib qo'yishni o'tindi hazrati iso ko'r odamning qo'lidan yetilib yezning sirti elib bordi va uning ko'zlariga tükürüp, qo'llarini takkizib bir narsa kiryotamsan deb so'rdi u odam beshni ko'tirib kishilarni ko'ryapman biroq ular xuddi mengib yuradigan daraxtlarda ko'rinyotidi dedi Ondan hazrati iso qo'llarini u odamning ko'zlariga yana bir qetin takkizdi shuning bilan uning ko'zlari ichilib hamma narsini aniq ko'di hazrati iso bu ishni hech kimning uqmasligi uchun uni uyga qaytirish oldida uningga uyga qaytish yo'lingda yezg'i kirma deb topiladi hazrati ayso shogirdi bilan birga filip qaysariyisi degan rayonga qarashliq yezlog'i bodi u yo'lda shogirdlardan kishilar meni kim deb biladikan deb so'rdi shogirdlari uningga ba'zilar sizni cho'mildirguchi yahyo ba'zilar ilyos payg'ambar va yana ba'zilar boshqa qadimki payg'ambarlarning biri deb biladi deb javob berishdi hazrati iso yana ulardan sizlarchu sizlar meni kim deb bilasizlar deb so'radi siz qutqizg'uchi masih ekansiz deb javob berdi petrus hazrati iso ularga bu haqda hech kimga tinmaslikni topiladi ondin hazrati iso inson o'g'lining nurg'un azob o'qibat tortishi oqsoqollar oliy ruhoniylar va tavrot ustozlari tarafidan rad qilinishi o'ltirilishi va uch kundan keyin tirildirilishi kerakligini shogirdlarga uqtirishga boshildi u buni shogirdlarga ochiq oshkora so'zildi buning bilan petrus hazrati aysoni bir chetga tortib masihning beshiga bundoq kelishmasliklarning kamaydiganligini aytib uni ayblidi lekin hazrati ayso burilib shogirdlariga qardi va petrusni ayblab yo'qol ko'zimdan shayton deb so'zlayotsan o'ylg'onlarim xudoning emas insonning xiyolidir dedi ondin u shogird bilan billa xaloyiqni chaqirib mundoq dedi kimda kim bana erishishni xohlasa o'z xoyishdan voz kechib o'zining krestini ko'tarib manga agashsin chunki o'zi uch yil yashaydiganlar aksicha hayotidan mahrum bo'ludi biroq o'z xoyishidan voz kechib man va xushxabar uchun yashaydiganlar hayotini saqlayolaydi bir odam butun dunyoga ega bo'lib hayotidan mahrum qolsa buning nima foydasi bo'lsin nemini to'labmi hayotliqqa erishgili bo'lsin bu zamonning vafosiz va gunohkor kishilari oldida kimda kim mandin va mening so'zimdan nomus qilsa inson o'g'li bo'lgan manmu otamning shon sharpi ichida muqaddas farishtalar bilan birga qaytib kelganimda uningdan nomus qilaman